Elafos per Elafos elaphos ton heteron ton of salmon paregeneto eistina e igialon kai entausa enemeto ton men holokleron pros ten gen ekusa kai ten ton kunegon efodon para te rumene ton de peperomenon pros ten thalassan ensen gar udena huforato kindunen kai de tines parapleontes e ton topon kai se auten kate usto hesan kai e peidei e pros hauten alego aslia hetis ten gen hos epibulon fylatto polu chale poteran escon ten thalassan ephen catefugon huto polakis paraten he meteran hupolepsin tamen halepaton pragmaton docunta einai o felima heurisketai tad esoteria nomis domina